بسم الله الرحمن الرحيم ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Teşvikat Merkezi Radyo Tarkıtış Bölümü Hicret Hatırları ve Sergüzeştiler 2. Kısım mujohid qarindishimiz abdurahimning sarguzashtlari assalomu alaykum abdurahim brother. va alaykum assalom va rahmatulloh sizning o'sha hayotingizdagi qalbimizga ta'sir qilgidak yana qarindoshlarimiznimi qalbiga ta'sir qilgidak yana beshingizni o'tkazib suhaqilni so'zlab bergan bo'lsangiz bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Men 1984 <clears throat> ming to'qqiz yuz sakson to'rtinchi birinchi oyni tug'ildim 89 yılı nay küçük çalıq. Şu çalanda babam çoğanım beni bir yer kirgen. Şu çoğandan sorugan Yüzdük uy vaqımız nayet güzel, bek keng Nemi Nimi şakir gitimiz yüz olsak mumum desem. Babam bizden cemaatimiz netçe avlat ehl ilim, alim bulup kegen kişiler. Men kegende balamını okutanmadım kapresiye edip. Sizlerden yüzde kalsınlar. Haşam gek, işte komünist okul okanmayslar. Şakir gitip mesin dinde okumusam bu muydu yürüp. to'qsoninchi yil shakirdiq to'qson 96 boshlang'ich maktabda o'qidim hatto uydagilar meni dinda o'qitish uchun 95 beshinchi yili shu boshlang'ichni beshinchi yilliqida kunda qichiq bo'ratdi maktabdan kunda qachatdim xonim kelatdi kunda qachatdim uydagilar uyga ketgan shundoq qichib zerik tursak bular maktabni hayda yutadi shu orqa dinda o'qitamiz degan keyin boshlang'ich bitdi o'rta maktab tutdi o'rta maktabdan bir ikki qitim qochib ketdim allohni fazlidan maktabni izdimidi shuni ikki sırtta 98 kishi tudim. Shu jarayonda uyda babam shu 70 yosh kirgan yashang'a adam edi, cho'ng olim edi. Ko'p bola kirib o'qatdi. Ular kasman xijillikdan shu uyga bir yoqqa qochib ketdim. O'zim o'qimaganligimni numus qilib. Shu yaman yomon ta'sir qildi. 99-yili bir nayda o'qidik. Yaras maktabda 30 necha bola har 3 ay 4 bir shim chiqib turibdi. Shu yerda o'qidim. Shuni yaqin meniki dinda o'qish jarayoni boshlandi. Shu 99 yilda okuduk. ikki ming ikki bir xotinga bordim Xotining ma'lum bir narsani o'qidik shu o'qish jarayonida diniy kitob bilan tutilib qoldik va anchaniki ablahlar bastirib tutib oldi shu yerdan 3 bola qochib ketdi 4imiz qo'lga tushib qoldi to'rtidan shu naq maydondan ish qiz ketdi o'qitib ular qo'lga tushmidi biz ikkalarni qo'lga tushib qilib xotin turmiga irib kirib ketdi xotin turmida jami 40 kun yotdim yetti qitim so'roqqa chiqdim yetti qitim so'roqda har qitim so'roqda shu so'rab akirgida turmoq tashlab o'tdi. shu yetti xitimliq so'roqda Allohning fazli bilan ko'p material e, islomiy filmlar chiniq saymonlari nurg narsadan tushib qolgan shu narsadan tushgan bo'lsa ham allohni fazli bilan hech narsa oshkor bo'lmadi yetti xitimliq so'roq jarayonida Allohning Allah'ın fəzlindən nurgun shu köydüm, şu turmidəki şərəli körəş vəqəsidəki buradarlarından uçqaşdım. Onlar ig'ri so'roqda atilgan, tirnoqlari yo'q, putların tirnoqlari yo'q, ichinik so'roq qilingan bolalarni ko'rdik. Shu yerda ko'rib kichikdim shu birodarlarniki shunda iğır zahmilik holati, shunda ichinish holatlari menga təsir ta'sir qildi. O'ldimki e, kafirlarning zahmi, kafirlarning azabı shunchalik ekan. degan yani qalbimda bir qo'rqinch emas, qattiq bir iroda tiklandi meni. Burun uydagilarning haydishi bilan akalarimniki haydishi bilan o'qilmagan bo'lsam, turmudan chiqdim, o'zimni shunda dinga muhabbet şunda bog'lanib ketdi. ikki ming birinchi yili shu oltinchi oyning o'ttirlarida turmda qo'yib turildim jami necha yotdingiz u yerda jami shu 40 kundan ortiq yotdim yetti qitim so'roq chiqdik uch to'rt qitim jansa qildi bu turmda ben eng büyük iğir kelgan nesi bu Her har o'n günde bir her bir harbiy kısım qism kirib turumunu. Bütün butun naskarkimizni butun sırtka tashlaydi bir oyunu uğrak doğandık shunda tashlaydi yig'ni qichoqlab bir to'mi tashlanasi tapmak endi qur'on tiyak, diniy material va temir tezaklar butun olib turish. Shu qaqirib oftobga chiqib tug'izib qo'ydi, 1 soat, 2 soat turish imkoniyati yo'q. Men kichik bo'lg'achqa, shu 15 yosh vaqtim Alloh olim. Shu putim egilib yuqab tushsa, kaltako'lan bir qattiq uradi uni. Bu kafirlarning qandoq 7 yoshgacha solimaydigan jinoyatkor hisoblanmaydigan bir qonuni bor. Bu iflos, gapi tumaydigan malullah bu. Шу vaqtlarda 15 yosh vaqtim 18-10 yoshlik turmaga ketgan bolalarım bor. shu 15-ish vaqtimda turma qat ekirdi Bir turma yaman kichik 7 adam tizilib o'tirsak aram turdik. Turmada yegana arzuyim mening. Turmadan chiqsa muzdek bir suv ichvasim deydi. Suv qanmagan, issiq. Qo'saq ochtiqqa ketib borayotgan usuzliqimda dedim, turmadan chiqib qolsam qanadek bir suv ichaman deydigan bir arzuyim bor edi. u yerda shu muddas kesib ketayotgan e, so'roqda shu ilg'or ayollarni ko'rdik portlatgan portlashga ayollarni ko'rib shunda faxrlandim hatto bir ayol kishan bilan chiqadi tomoqqa kishan bilan kiradi. bizga yaqinimizga yotaqdagi bolalar kishan bilan turgan bolalar shu vaqtlar 2001 2003 ko'ra sharali vaqasida haqiqiy din uchun yurak soqqan odamlar kirib qolgan vaqt ekan bir kishini shu qattiq ig'ir zaxmiylik holatda shu kasak taraflari zaxmiy yo'lab sisib ketib o'tiribdi ekan qo'shni taqdi biz anglagan shu naslni ig'ir zaxmiylik shunda narsa ko'rdik so'roqlarni ko'rdik qirq kun yotdim chiqib ketdik bizning naydin istixbor idorasidagi odamlar kepillik ketdi men shu yerda shunday o'ylab qoldim bu insonmidi dedim men bir hayvonni bog'lab qo'yib shu kaltakillar bizni urgan deb ursak zinjirni bog'lab qochib ketadi u hayvon lekin bizning hayvonni bo'lsa yo bo'ynidan bog'laymiz yo beputdan bog'laymiz to'rt putni bog'lab qo'yib urdiga ish yo'q ammo bu malulni qo'lini putni hammayini zambarcha hatto bo'yonlarini topib keshalib o'tib shundoq soladi bu shundan keyin suv quydi yan urdi bu shundan keyin suv quydi yan urdi shundoq urdi meni mana shu kechikishlab esib qo'ygan u vaqtlarda allohni fazli bilan shu so'roqni bardoshlab chiqdik man shu o'qish jarayonida shu turma kirishni oldida biz o'qigan yezda bir pes bo'lyapti pesni oldin to'g'ri o'tirmaydim man u yezga yot meni gipimdan bilinib qoladidi pesni olmasam saqchi go'ylab man qolsa ishtilar meni tutib oldigandek meni ko'z meni xidim bayqab qoldi shunda qo'rqitib shunda dakka duk ketdim shu pesni oldida shu to'rt ko'ch bozorni u ko'ch taraf qattiq qadam bosmaydim qo'rqinchidan olloh Bunu karanda bu kapılga ben tutuldum. Kaval kaçtım ben kop kaldım ya da turmunda. Tutulga ya da. Turma kirdim, tayak yedim, yattım. Köygen o ilaka saçın kösek titreydi aş başta şu putum lag lag lag lag lag titrep aşı yerdeki polga tak tak tak tak tak tak kıp duratı kokuncudan. Bir xtım sonra çıktım, çıktım çıktım tayak yap, bu işdeki onun dikin hiç bir iş tesir kılmaydıgan. Buldum kokmaydıgan şunda bir yürek Allah şu pişodi. Allah'ın bir hikmet his kıldım. demak kufrning zulmlari qanchalik bo'lsa ugunimizkenda uningga qarshilik ko'rsatalaymizkin bu ilqi bir bolani uxlab qolgan bolani yengil to'yitib past uxlaverdi qattiq singan kes uyg'unadi bu endi islom ummatini sinaydigan bir sinoq maydoni ekan shu yerda haqiqiy iymoni bor din uchun yurak so'qadiganlar yo din uchun bu kofirni hozir shunchalik ekan qancha qila olayting deb din uchun tixim xizmat qildi ekan yo tixim qo'qab dunyo bilib yashaydi ekan shu turmini qo'yib oxirlanda shu baş oğuru o'g'ri dedi şu yerdan aketqil kelgan saqchi qo'yilgan bu turmaga 80 kishilik ijozat bergan davlatdan Hazır 270 ni ishib ketdi adam butun adam akadamni akitinglar deb uqtudiq turma adam patmay qoldi shu demak o'ziniki normasidan ortiq adam tiqib ketgan turma bo'ldi Keyin shu joyim olib ketdi, u yerdan Naimga olib ketdi, Şu Nayda yarasta anchanjinni turmush vakil 3 kişi yapdim. Yo bir qanchaqdan so'roq chiqdik. yeyishim kichik bo'lib qolganligi sabab bo'ldi vallohu alam nurg'un narsa qo'l bosgan chiniqqan madrasa bu sen musha oltini uch yil qo'lga ilib ketsa bizni nurg'un shartlansan kichikkansan bizga xizmat qil shuni qo'yib bermiz dedi nima endi josuslik qildimdi u deydigan narsa biz xizmat qilsang diniy tashkilot yer osti diniy o'qitish markazlari qonuniy diniy faoliyat ana shundoq degan narsa bizga xabar qilsang biz seni maosh bilan pul ta'minlaymiz bu amalni turmida ishni qoldirib dedi shundan alloh fazlidan xizat pakan qo'ydi uyda kelgan 50 ming e, xitoy pul qo'yganda dadam pul topolmay shu qarz ilib ayna qilib men qilib azroq pul olib kelibdi kashi 10 mingni dedi dadam shu pulni bas qatti 10 unmadi ish kuchim ko'rib pul olib kelgan dadam bo'ldi menda pul yo'q bor narsani sotdim osonglar buni bo'lmasa bolam yassin turmadi dadam deb dadam pulni bas olmadi u yenib chiqayotgan dadam shu shunga yetqaya bilan turminiki darvoziniki inchinjiniki idorasi darvozani oldi yuz metr qildi dadam darvozani chiqitib bo'lgandan keyin adam chiqardi ularga dadam chiqatib boshqa pul yo'qmi dedi yo'q buni pul hozir hamon vaqti bug'doy qunaq sotmadik pul iqtisodda yaqin narsa yo'q uyni ko'ydinglar rani bolam o'qish jarayoni tutilibdi o'qishda xato bo'lmagan deb shunday degan tikin bo'ldi pulni ilib qo'yaverdi lekin har hafta bir o'zini ma'lum qilsa degan nazorat ostida ikki yil nazoratsiz qo'yavergan bir ikki yil bir ashqay bodim ham izlab nashr qilib keldi undan Allah'ın alloh fazli ulim izdimidi undan şu shu uydagilar uni oldida bana meni o'qi deb haydaydi uydagilar qiziqtirsa o'qimasam bo'lmaydi bu jamoatda dadam cho'ng dadam hammamiz o'qib olim bo'lgan Balı işkası qaysi sen san o'qimasam bo'lmaydi deydi lekin turmushga kere öydükle aziyat tortib aziyat tortib chiqqanda öydükle qo'rqadigan bo'lib qoldi lekin man uyga kirib chiqqan yoqi ilm bo'lgan muhabbatim eshib shundagi uydagilarmi unisi unishib qarama yani shu nailga bordim boshqa bordim o'qidim nurg'un yarasi o'qish jarayonini ko'rdik o'qitish tartibligini ko'rdik kechasi oladigan bexatarlikni o'rgandik shu jarayonda Ürümçüde okuluş gittim. Ürümçüde okuş yarayanda bir biradırım içkirde balık etken şu içkirge teklif kıldı balık düşbesinle. Qari qildigan balığa düşüyordu balık usadı. Mağdım içkir kirkettim. Şu içkir kirgende bir biradar kışımız kirdi. O biradar shu bizga badoq tush yordamlashmoqchi ekan shu birodarlar birga tuzum birga turish jarayonida u hukumat izlatib ketgan birodar ekan islom yaxshi tushungan ekan bu bo'libmi hijrat jihatni nat yaxshi tushungan ekan deydigan gapi islomni tushundiq islom shundaq asl erkin hur o'z oldi qonuni va o'z oldi davlati va o'z oldi adab axloqi bir millat bu kommunist qul bo'lish hech bir loyiq emas bizga shuning uchun kurash qilishimiz kerak jihat bizga faraz bo'lib ketdi deb shundoq tushuntiradi davomli paranglish orqali uni oldida islom tushungan bo'lsammi hadis tafsir fiqi ba'zi kitoblar o'qigan bo'lsammi islomni ruhan ruhi jihatini tushunmay bir xunuk tushunib qolgan o'qisak bo'ldi o'qisak bo'ldi dinchi xizmat qilsak bo'ldi deydigan bir bunday fikr bor edi hijrat jahon aql yetilmagan u birodar dediki islomga mukammal amal qilib yashash bizning haqqimiz alloh bizni shariat tushirdi islomga mukammal amal qilib yashashimiz kerak agar amal qilmasak hijrat qilib chiqdimiz dedi u yerdan bola o'qitish jarayoni shundoq fikrlash bilan fikrlash bilan alhamdulillah islom tushunish sevimli ham yaxshi ochdi vatan qaytib ketgan bo'lib qoldi u birodar ham vatan birlashib ketdi vatanni birga tutuq uyda shu turish jarayonida u bir mezgil turib yana vatanni ichi siqildi uyga qaytolmaydi uyga qaytsa uni izlayotgan shu birodar birga qilib qolganda dadamniki bili sinib ketdi dadam yarim palach inim kichik onam ojiz uydan boqqichilik yo'q man bor yagona Dadam shunda dediki, bir borni Alloh yo'lida otadim. Alloh to'rt bazrni turibdi. Sen Alloh uchun qurbon qildim. Na ko'rib yashasam, nima ish qilsam dadam ijozat chiqarib o'tgan. Bu yerga keldim, yaqin uyam orliq yaqin turib bora olmay, ichim siqilib qoldi. Men ketay dedi. yol yo'lsab qo'ydik. Shu birodar shu yerda shunda dedi, "Billa ketaylar. Chet el boshqa davlatdagi manga bos o'tib ketamiz. Hijrat qilsak qilimiz bo'lsa, jihad qilib bir kishilik haqqimizda daqsak bo'ldi. Har birimiz o'zimiz haqqimizda daqsak islom dedi ki, bo'l deb turdi birodar. Şu jarayonda men adam to'y qilib berdim deb qistig'an ham onam ig'ir kasaldi 5 yil bo'lgan falojat qilib sizningmi Men hmm. duo qildim hozir alloh hamma duoimni ijobat qilib keldi qanday duo qilsam ijobat qilib keldi lekin onamni kasalligi shifolik to'g'ri ko'p duo qildim qat'iy ijobat bo'lmadi birodar dedi alloh olam onangni oxirgi hayoti kelib qolgan oxiratda yo'q qilib dedi ketishni hafta burun dedi u birodar manga dedi shunda dedi necha birodar islom tushungan buni hijrat qilaman buni jihad qilaman degan birodarlar to'y qildi to'y qilib eng oz deganda 4-5 yil bo'lmadi 7-8 yil hijrat qilardi qilolganlar hatto necha birodarim ko'rasam 3 balasi 4 balasi bo'libdi shu pul tepish dunyo bilan halokchiligida to'y qilmanglar to'y qilsam dunyo bolinib qolasizlar mun endi manga ayni manga deb bo'g'ichi sizlar oz deganda 3 yil vaqt ketadi 3 yil jarayon balang ish bo'ladi tixim mushkul bo'ldi hijrat qilolmaysizlar ikkitaylar hijrat qilsak qilamiz bo'lmasa jihad qilamiz mush vatanda hijrat qilib bizga farz bo'lib ketgan bir usulchi san lozim bo'lgandek bir mujohidlik bizga san lozim islom haqiqat tushungan yurak soqadigan odamni bir timin bir timin yo'llasak bir maydonga bir kuch emas dedim man yana shu uydagilar to'y qilishim sababi onamning ochisi cho'ng qiz nafirimiz dedi uni ba'zi sabab bilan to'y qilib bo'lolmadik o'ttirinchisi dedi man o'qish jarayonida bo'lg'achqa onam ulgurmadi uni to'y qilib berdi kichik qizni birman deb turib oldi onam yoq dedim Яқсым анам жығылап ki, bu "Очам, үшініс qizni таңлап сұяқ десек, hech bir aybi nuqsoni yo'q bu qiz bolaning. Agar buni to'y qilib bermasak, ikki oila adovat adovatlashib qolamiz, ziddiyat bo'lib ketadi. Unisiga bu qizni chimdoq tizimlabdi, hozir yig'izari turdi bular. Buni to'y qilib bermasak bir qiz ishga chiqib ketdi. Sen o'qiyman deb muta yugini bilan bir qiz olib qolib, o'quvning afzal mush afzalmi deb dedi. Men eng ta'sir qilgan narsa shu bo'ldi. Shu to'y qilish majbur bo'ldim. Haqiqatan chimdoqdan akat qilib qiz bolalarni tizimlab keldi ekan. Qattiq yo'l mangdik. Yomon tasab qoldik. жаңыз ilib pul ilib shu bir qiz olib qoldik qolganini ishga tishirdi shu sabab bo'ldi to'y qildim shu balani mashinaga bilet oldik mashinaga chiqib mingsholdida o'qida shu yerda dediki siz hozir tushundinglar islomni musulmon ahvolini tushundinglar hijrat jihad tushundingiz siz endi mushada turib endi hijrat qiladi manqa vaqt 3 yil o'tsa yo 5 yil o'tsa shu vaqtlarni xarob bo'lgan islomdan izilgan musulmon hammani qiyomat ishonib birisizlar islom tushunmagan bo'lsa bu so'ralmaydi qiyomat lekin islom tushundinglar bu holatni qiyomat savol bersa dedi to'y qildim to'y qilib shu uch yil o'tdi haqiqatdan uch yil jarim bolam ishga keldi uch yil pul topman deb qo'lgan dunyo qochdi man kendini qo'llab bir pul ming ko'p ikki ming olmay ikki ming uch ming olmay yudim endi uch yil dedim lekin shu birodarniki gapi quloqimda shu bola o'qityapmiz, o'qiyapmiz, da'vat qilyapmiz, lekin biz shunda dinni gullantirib bo'lmasak din bog'ans keyin qarab mungyotdi. Dinni gullandirish emas, shu xarob bo'lgan dinni saqlab qolyapmizda. Hatto ahli bolamiz uyg'onmayapmiz. Shuni o'ylab, o'ylab oxir ah, hijrat qilishni niyatga keldim, uyda keldik dedim, ayol bolalar dedim. Lekin qanday hijrat qilish boshda bir mushkul Ham buni ham yo'q, yo'l ham yo'q, hech bir aloqam yo'q. lekin qalbimda shunaqa bir hijratga muhabbat chaqayotgan hozir 3 yil bo'lgan ayol bolalarim shunday aytdim hijrat qilib chiqasan hijrat qilib chiqasan deb desam ayolim qattiq jilaydi davomli siz hijrat qilib chiqasan deydi meni o'tib ketmanglar men bu yerda yashagim yo'q deydi alloh shunda so'raydi shu mezgillarda o'zimni shu kafirlar tarafga bir ilinishib qolmay o'zim bir tavuq yiqilib qolmay mushta turib qolib qolsam ularda nechiqdim paysuga kirgan nechiqdim kirib jiq lekin aniq bir isbot ummandiki bir siyosiy deydiganға bir omonlikni pasport berib chiqibman deydigan bir anglayapman shunda o'zim ehtiyot qilib kechasi o'qitib uyga yetkab shunday qilsam naq tutilib qoldim men bola bilan bir minchi kitob buyoqqan kitob boladan tutilib qoldim apiri paysoda ur ur shunda tayoq yedik shu yerda bir singlim bor kichik singlim hamma narsa o'zida qoldi kitobi mening yozgan narsam mening dedi shu yanqi deydi qattiq urib yotdi necha vujudimga ketdi shu dambang yiqibdi keyin uqsam Yazgan materiallarni shu Nurun şiir kitaplıvatı ben burun deb she'r amaraktan she'r toplagan. shu narsalarni nadan topding nadan qilding so'z singlim mening deb egilib oldi Shu jarayonda pul to'lab, pul xashi sharqli Alloh fazlidan chiqdik. Singlim ig'ir zaxmi yo'lab chiqibdi, qattiq urib tutgan badallarga kaltaklandim. Nima yesh nech yoshdi? Singlim shu chalanda vallohi 14 yosh, ish 15 yosh, 14 yosh. Ama kişigen abay kiyette dadam uzun çapan kiyme abay kiyme men hapsalda tusulmaydı. Bir yolda bir kabir kep qalsa qat yol boşatmaydı. Yol o'ttir turib oladi. Men bularni qo'qib yashash yashamayman. Biz musulmon bularni izsiz haq deb turamiz. Hatta şu kunisi bo'lgan jidalda shu malni boshliq mal jurun saqchilar balaga dori deymiz, vaksina solamiz deb kelib qolsa, biz bola vaksina solmaymiz. Vaksina doktorxona solamiz deb. Chikni yuzga taqib otgan. Chikni tapsa, u yuzga chiqib qarin tepka, u ishni oldida o'g'an. kichik qiz bola sen nima ish qilishim debsa qilib deb shu yerda saqchilar qilib shu uyni tepib kirgan shu kirganda bolalar tutilib qolgan alloh fazli uydan chiqib shu keyin chiqib tushsak keyin yo'qilon bir ish bilan qirq bolbir tutilib qoldik yo'qilon bir bilan shu tutilib qilib turmaga kirdim turmda besh kun so'roq atdim besh kun so'roq joysin tushmay so'roq atdim shu jarayonda e, ana qari ismini palani qari deb atag'ashqa san qari ekansan namoz boshlab o'qib kelibsan juma arim o'qibsan kitob saqlabsa qara qadamga adamga bosh ursa deb men bosh qilib besh kun so'ra so'z o'tirdik tayoq yeb badallarimizni ko'rib degandek allohni sinoqlaridan o'tib axir ah, turmu qamib o'tdi turmu qamib o'tdi shu jarayonda chet elga qilgan ba'zi ishlar oshkorinib qoldi o'limga oldida ham chikdan bunda qo'yg'ay lekin allohni fazli bilan shunda kun kun oqmoq shunda yaxshi ko'rdim chikitib bola chikdanmaydi ekansizlar kesib ketgansizlar desak shunda bir ruh borki man qo'noq degan men chiqib qo'noq qorib tushib kelgan qo'noq pishib bo'g'chi ketaman deydi man miskin shu allohni fazlidan shu o'n 15 kundek turmi yotdik shu so'roqda atdik shu turmidim jiq birodarlarni ko'rdim mishadim turmidim tutilib qilib qaytib ketgan o'sha afg'onistonga chiqib ketgan bolalar birga yotdim mishan vaziyatlarini so'radim oldim alhamdulillah bir qadar mesha bo'lgan muhabbatim tixim ziyoda bo'ldi shu yerda oldimdan keyin yandan suratga tortib barmoq izini qo'yib men tixim aniqlik qilyapti bu o'dimga bunday chiqitish endi imkoniyati yo'q endi mishad qilish kerak xizmatni deb ba'zi ishlarga atlandik jihat mishat boshlaymiz deb shu orada yana bu ablaqlar chiqib kuzoldi yana xapsa oldi dedi shu orada bir paxta tiripi qishloq ko'mani g'imini qilay deb paxta olib ketdim shu paxta tirayotgan vaqtimda telefon keldi jiddiy darhol minglar pul debdi pul nab tepish masalasi qirq mingga teping dedi qirq mingga emas to'rt mingga pul yo'q to'rt mingga pul yo'q emas qishliq narsamni tepib bolamni o'qitdim to'rt ming ko'p pulni yo'qsin to'rt ming ko'p pul topib mushukka ishlasam shu shu ketdim qirq ming ko'p pulni gapini anglab beshim butun chiqdi yana u gapga yana parvo qilmay paxtim tadim sakkiz kun bo'ldi yana pul pul nadisizlar falon paxtirib o'tamiz darhol kirib pul topamiz kirdim uy kirib nima ish qilish kerak deb ang'ichab mang'ichab birisidan pul topolmay kuz vaqt bo'lgan kun hammadan pul lazım vaqt ekan Azraq bir qo'limda narsa sotadigan satay desam naq pul haq olmadi Şu arada onundan qarz aldım, bunundan qarz aldım, onu sattım, bunu sattım. Öydeki kompyuterimi da hatta kitaplarımı sattım. Üçte yüzge kira pul bo'lsin deb bir kısım pul olgan kitobni keyin kendi azim baho kitobxonlik olib kirib diniy kitoblarni boshqa kitobni satdim yigirma necha ming pul bo'ldi shu yigirma yetti ming yigirma sakkiz ming pul bo'ldi hammasi qarz ya'ni hep tuturup kaldım qoldimda şu aralıkta. Çünkü g'am karız boğaçka aile ballarımda pul yok. ufte bunu. buni ming vesle karzı ben işlep mos kayturay. ishlab töleme bo'lmasa o'g'illar bor o'g'lim cho'ng o'g'lim dedi shu ordam dadam uqdi sal nima ish turib qolding g'am bisi sen g'am qilin ko'rsa dedi mushtaq bir ikki qarz bor qarz bo'lib qoldim qarzlar mansan majir qilib qarzni kasın qasim bizim dadam qarzingdan men man yuzib turib ketdi inshaalloh man zimin sitib to'layman dedi shu Allah'ın pezbilen mağdım mağınkan günüsü uydukilerim bile görüşüp uruk tıkallı ölen dedim dadam şu yerde dadam onu görüşüp ben başın takip jeh mağmakçı Türkiye'ye bağmayma Avrupa'ya bağmayma cihat kıl gitme benden razı olan 20 yıl bakıpsız toy kılıp bir çayda çay içip birey bir tamak etip mi dadam bir, bir gün bir bakay dep qıgıdep vaktim bolmaptı razı bolansın dadam yığılıp ketdi Allah yetip farzand beripdi Мен разы, баққанымға мен разы, бәгінімға мен разы, қатыржан бол. Bir bana Allah yolu atı yalığınlıqını özümden xursan deyip, şundan da jığılıp getdi. Hayatımda adamdım mı, ben şu çalandakida xursan bu bakmağın. Gem canını qanda o qarzlini dadam töləp oluş imkaniyet yok. 27 mingə emas, dadam indi 60 2 mingə pul çıxmaq özüm bildim. Sasın zimin istihajlayız, töləydəm. Dadam şunda dedi, dadam bo'ldi chiqib dedi shunda yig'lab turdi yo'lga soldi man rozi bo'ldi bolam dedi shu dadamning bir ruhi shu undishi bilan bo'pti deb qarzim misoldim uyga qarasam o'n olti ayolimga o'n ko'p pul bersam qanday qilib pulim nima kerak o'zi tushunib turgan uyda ham un tugagan ham qattiq sovuq jangjang ham ko'mak tugagan uyda yog'mi tugagan tomoq ishimiz qolmagan yo'l tayyorlab qo'lan bu so'rliqidek holat bo'lmaganda Beş ko'p pulni berdim qishni mashinangda bir amal chiqaringlar ajiz alloh o'zingni rizqingni bera ko'mak un yog' akilingda besh yuz tutqazdim mondimi atsa ikki ming o'n o'ninchi yil o'ninchi kuni o'n birinchi kuni alloh alam hijrat safariga otlandim lekin eng ig'ir kelgan narsa ayrilish unda shu hamma narsamizdan alloh uchun ketishga to'g'ri keldi u yerda ayol bolamizni kechdik ota onamizni kechdik shu ini sing'illarim ochilarim shunday yig'lab ketdi shu uydikining bu qilayotganini ko'rib qat'iy o'zim tutolmadim yo'lda manga shu bolam necha kundan shu xaloj o'ynaydigan bola shu eslib qat'iy qushqon tushib shu bu mashinaga chiqib mingyapman dada deb shu mashina eslab qattiq unmil yig'lab shu ketyapman mashinaga chiqib necha kun necha kunga shu yig'ib ko'rmay ko'zimda allohni fazli bilan hijrat ne'matiga nisib bo'ldim hijrat qilib chiqdim hijrat qilib chiqqandan keyin hijratni muhimligini endi his qildim hijratni oldida hijrat jihad aytdik hijrat to'g'riliq oyatlim ko'rgan hijrat to'g'ri hadisim ko'rgan unda ta'sir qilmaydi hijrat qilgandan keyin inson haqiqiy hijrat qilmasa muhojir bo'lsa hijrat tushunmaydi ekan muhojir degan kim desa muhojirga Alloh nahiy qilgan narsani tark etgan kishi muhojir adam haqiqiy hijrat qilganda endi Alloh nahiy qilgan narsani tark etgan ekan noshayishni qolmaydigan noshayishni anglamaydigan Allohga yiqilish nurg'un narsalar ham Alloh hijrat qilsang kamchilik topsildi hijrat qilgandan shu qadar kamchilik kuchirdi u yish, ichish ihzat u emas ruhiy jihatdan e'tiqod jihatdan islomiy o'quv o'qitish kiyim kechak hamma jihat shu qadar kamchilik kuchirdi Allah'ın fəzlə məlum bir dövlük cərq badıq, üyədə alaqa, müşkül olub, üyədə turub qaldıq 5-6 ay. Şu cəriyəndə ixizat öydük ixizatçı tüyügən, öydükülü ixizatqa telefon qalaysam, ilə ixizat yoxdun bölümü. Şu qısızçılıqda axıra öydükü telefon qıldım dadamğa. Dadam telefon qısam, dadam zemin istib qozmay pul septiray, dedim. Bol dedim, ki, pul saldı, onların qanda satqını bilmedim, qanda pul sağını, pul keldi. shu yerda ham yo'l tepilmadi yo'l Dadam dadamga ham telefon qildim shu yerda dadam shunday bir mushkulchilik uchrab qoldik tong yo'lda to'xtab qoldik bir yoqqa borolmadim Sen dadam dediki balam xotirjam bo'l dadaning bola qilgan duosi ijobatmi qattiq duo qildim inshaalloh salomat yetishsa qattiq g'am qilma inshaalloh alloh sizni salomat yetkazadi dedi alloh fazlidan tuyuqsizlar man yo'l chiqib qoldi shu yerni ijara qilib nima keldik bir tuqqanim bor turkiyada qattiq telefon qildim ish Turkiyaga kirish to'g'riliq. Men ma'qul deb qo'yib turib boshqa yerga uchdim. Men o'ylaydimki Turkiyaga borsak bitinib qoldiganligini. Men hijrat qilishim maqsad u Turkiyada Yevropa yashash emasdi. Hamma narsa tashlab chiqib, yana Yevropaga chiqish qattiq ko'nglim bo'lmadi. Urtuqum shunda ko'gim bor, shunda bog'im bor, qo'lda ko'rsatam bor. Lekin men şey ketib, cho'qin bir shayton bo'lsam, Alloh uchun jihad qilmasam, ota-onam, ak-kuchum hammasiniki ümidi yad qo'yib qo'yman. degan niyatda keldik kirish yanında nurg'un mushaqqat jafo tatib keldik yo'llarda shunday qiynalgan mı? bu jismoniy qiyinchilik hech qanday tuyulmadi menga shu yo'lda 10-15 soat menga ig'ir sumkani ko'tarib ochliq usuzlik favjiylar kafirlarni qo'rqin shunda mangan mı? jismoniy şunda bir azoblar tatib kelgan bo'lsakmi lekin ruhiy jihatdan Alloh Allah Alloh tarafga ketayotganligimiz hijrat qilib biz qilganimiz shu qadar xush oldik o'ylatdikki hamisha shahid bo'lib ketsak o'lib ketsakmi inshaalloh shahidmiz deydigan shunda niyat vat o'sha e, shunda duo qildik alloh iymonni iymon beribsan iymon ne'matingni nasib qilibsan muhojir qilibsan an bir mujohid qilsan deb allohni fazlidan yettinchi oyning o'n to'rtinchi kuni ikki ming o'n bir yettinchi o'n to'rt keldik va e, bu kelib jihod maydonidagi bu izzatni ko'rib inson hijrat qilmasa jihod qilmasa haqiqatan bo'lmaydiganligini tushunib yetdim umidlab hijrat qilish ekanligini haqiqatda his qildim shunda o'yladimki burun yoq bu lazzatni burun yoq bu hijratga erkinlikni tushungan bo'lsam o'milab bosib ketdim men buni o'milab bosib hijrat qilib ketdim hijrat qilib kelgandan keyin mujohid bo'ldik bu yerdagi qurolni ko'tarib qurol yaroqli bilan shariatga qo'limizni qilish mukammal amal qilib yashadik qo'limiz kelgan shariat tatbiq qilib yashaylar ekanmiz oilamiz xotirjam bolalarimiz xotirjam mol mulkimiz xotirjam jinimiz xotirjam dinimiz xotirjam hammamiz erkin, hech kim tajovuz qilmagan asosda faqat Alloh bilan qo'l, inson qo'li mu'minda yashaydi ekanmiz. Mujohid bo'ldik, alhamdulillah Alloh shunda shu qadar shukrlarni aytdim Alloh. Inson qilib yaratganligini shunda shukrlar etdik burun. Alloh mu'min qildi, iymon ne'mat nasib qilibdi. Bu insonga iymon ne'mati birligandan keyin eng katta ne'mat muhajir mujohid bo'lish Muhajir mujohid bo'lmagan odam men mu'min deb mejlis qilishdan bilan u odamning iymoni tiqimaslik bo'lgan. Haqiqiy iymonlangan bilgisi alloh iymonim bor degan odam hijrat qilsa jihad qilsa andinki keyin iymon sinadi ekan munofiqmi deykan men mu'min deb musulmonmi deydi ekan lekin jihad maydonida hijrat maydonida and og'ir ekan bu ikki shaxs alloh shu hijrat qilgan jihad qilganlarningki barcha gunohlarini mag'firat qildiganligi shahid bo'lganligi, oxirat alloh kuldi kuldiganligi nurug'un fazilat o'ylagandan keyin Allohning mush ne'matlarini nasib shunda tashakkur etdim alloh muaskar bordiq askari ta'limni oldiq askari mashq bazasida undan keyin jihodga mongdiq jihodga qadam biz mangan tunji kunisi hayotimda eng xushal bo'lgan kun alloh alam e, shunda xushal bo'ldimki alloh muhojir mujohid bo'lib qurilatdik alloh dushmani bir o'q etib ey vatandagi ota onamniki urug' tuqqanlarni mazlumni qissasini bir olib qolsam alloh oldidagi mas'uliyatimni ummat oldidagi mas'uliyatimni bir ado bo'ladi ekan deb shunda xursand bo'ldim o'zim mujohid bo'lganligimdan ribat turib yotibmiz tayyorlik qilyapmiz alhamdulillah Allah'ın fəzlindən muhacir olub, mücahid olub, ribat qılıb durub, iyadat qılıb məzlum müsəlmanlarnıki azadlıq üçün görüş qılıb tutduq. İş qılıb Allah'ın fəzli ilə bu yerdə olan bir gün unutmadıq, atanımızı unutub qalğanımız yox, Qur'anı çıxını unutub qalğanımız yox. Şu fərzətləri unutub qalğanımız yox. Fərzətlərimiz yetim emasdi şu yerdə. Milyon-milyon yetim bo'lgan farzandlarni tul bo'lgan ayolni ko'zimizga ko'rsatib turib, ayollarimizni shu yo'l qurbon qildik, farzandni qurbon qildik. inshaalloh alloh xohlasa dunyo yetishimiz oxirat yetkazdi alloh nasib qilsa inshaalloh endi mana alloh rozi bo'lsin peshingizda nurg'un o'tyapti endi vatanda endi bir turmushni beqish uchun bir hayot kechirish uchun shunchalik ishlash kerak endi o'zingiz deyapsiz ming qo'y pulib ikki ming qo'y bo'lmaydi maqsad shu atdiganda kechgacha ishlasam faqat dinga bo'lgan bir eng so'z qaraydigan holatda o'ylab qolgan dinga deb Әнді мүше әкепсіз ежірепке Алла муаппақ қыпты мұны. Мүшедік аятыңыз чөм, дазыр аятыңыз қандай өте өтеді, мәселе, қабы шу өтендікідек pul topishga intiladigan yoki bir xabarliqda turgan ishlar bo'ldimi hayotingizmi yo kelgandan vatanda vatandagi hayotim qolsak vatanda asos bir yukni ko'tarib mongandek cho'ng bir tavbada kelkimda shunda kecha kunduz ishlash hamda kun tong turmush baqish pul topmasa qunmagan iqtisod topmasa qunmaydigan chunki kafir bizni iqtisod manbaini chut kesib tashlagan yer osti boyligimizni tishidan ko'ra sho'rab akitidi yer usti boyligimizni bir xil olvonsiliklar oladi yenimizdagi pulimizni bir amalga qilib tortib oladi bu bizni qo'limiz iqtisod turishni xohlamaydi kichik kunda turmush qo'llab yashadan qilib qo'ymoqchi shu tufayli biz ham turmushni boqmasak bo'lmaydi turmush topaman deb kunda ishlaymiz attigin chiqib kashga attigin chiqib kashga shunday jafo bilan ishlayotgan g'am, andish, dunyoligimizni tiqtapanmayotgan, oxiratligimiz nazar solsak, oxiratligimizni yo'qotib qo'yayotgan his qilgan qozoq ayol bo'limi sharoitini yashayamayotimiz. O'zimiz qishaq soqolni qo'yib, erkin diniy o'quv o'qitish, targ'ibot tashviqotini yashayamayotimiz. Bu har tarafda qisinchilik, dunyo topman deb shunda avorgashlikda yashab ekanmiz. Alloh ijro qilganlarga shunda ziminda kengchilikni topadi deb, haqiqatan ziminda shunda kengchilikni topdi. U kengchilik iqtisod jihatdan kengchilik. vatandagidan iqtisodim alhamdulillah ko'p. Vatanda shunda g'am, shunda bir yukulan, xotirjam bir hafta uyda arom olmaydi. Alhamdulillah bu yerda bir lamg'imim bor, Allohni rozi qilish, shahid bo'lish. Tamomliq o'yda dunyo g'am qilmaydi qilmaydiganmiz bu yerda. Dunyoni g'amni Alloh ko'tarib tashlaydi ekan, ihzor g'amni ko'tarib tashlaydi ekan. Qacha ihzordan uzilib qolib qolsa, Iliq payg'ambar vasallamniki mening rizqim nazam uchun degandek, Qur'onimiz va Qur'onimizni g'animat qilib yashaydi ekanmiz. Vatan shu hadisni o'qigan tushunmabdi ekanmiz. Tushungan bo'lsak, shu nezimizda rizq topib yedik ekanmiz aslan. Kafirlarni o'ldirib haqqimizni yeb yashaydik ekanmiz. Alhamdulillah biz yerda rizqimizni Alloh xotirjam qilib qo'ygan. Hech bir dunyolik ham bo'lmaydi ekan, faqat g'imiz oxiratlik ham. Namoz o'qisak, Qur'on o'qisak, jihad qilsak, ribat tutsak, demak bu yerda shu qadar ozodlik, ruhan ham, jisman ham ozodlik. Vatanda ruhiy bir xil qulluq, bir xil ruhimiz qafas ichida yashaydik. alhamdulillah bu yerda qurolliq bozorga boramdiq kelamdiq oldin hisob ketamdiq hech kim to'xta navarsin demagan shariatlar yashayotgan ekan ruhimiz ham erkin jismonimiz ham erkin iqtisodni pul topay dunyolik ma pulni tugab hozir qandaqlay degan gap yo'q alhamdulillah jamoatdan oylik turmush bilan har oy ay oy oy mujohidga maosh bergan ekan iqtisodimiz bu yerda bo'ldi ekan shu tarafdan iqtisodimiz ham bo'ldi jihad qilgan ekan alhamdulillah ko'p kamchilikni ko'rdim rizqin bo'lsin jismonan bo'lsin ruhan bo'lsin har tarafdan bu yani ko'rmagan odamlar biz so'z bersak bu yana jiq gap gap uzar bu jihat maydonidagi bu bu oldiqsa bu yerdagi jihat maydonidagi bu kamchilik so'zlab kelsak ko'p gap ayollarimiz endi turib o'tirdi buradan ayollar uyda erkin azoda ayollar ham qo'riliq turdi uyda bolalarini madrasamizda tarbiyalaydi hech kim qarshi qilmagan oldingi safga jihad qilib endi birodarlar katta mondi yana kelyotidi hamma amal ibodatimiz qo'limizni kelish qiladi ekanmiz va haqiqat aslan hijrat jihad maydonida ekan Allah razı olsun buradır. Allah icatınızı kabul kılıp imanınızın salamet, ahir hayatınızın şehadet bilen rızıklandırsın. Ve sizge şundakla icretke türtkü bulup yardım kalan şu mezlum biçara, ata ana, aç sınırlarınızın hemmesinin günahını mağfiret kılıp, eğerini Allah yeniklesin. Amin. يجرك بس بس يلون درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضاعت زهور الجراح سدى جراحي وماذا تكون الجراح أليس الجراح هدايا القدر أليست جراحي هداه القدر إذا